вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у Ішоў я неяк цэнтральнымі менскімі вуліцамі, нібы прадзіраўся праз абрыўкі людской гаманы, сам сабе то ў краму, заходзячы то ў пракуратуру да следчага. І раптам усплыла ў галаведы сфармавалася думка: Не люблю рускамоўнага менску. Спыніўся, прыслухаўся, Ага, не люблю не ў сэнсе не пераношу, як Багушевіч не любіў места, а без адмоўя, не люблю. Мабыць, ад бескультуры ды пракурорскіх наездаў, ад сутыкнення з вахцёрскай маленькай уладай і пастаяннага на кожным кроку алягізму, ад усяго таго, што ў Мску выказваецца і праяўляецца па-расейску. Адчуў не тое, што адчужэнне, а абыякавасць. Нават не абыякавасць, нешта зусім неэкспрэсіўнае, як да таго, чаго не існуе як да пустоты. Сапраўды рускамоўнага менску, культурнага, нечым каштоўнага, годнага і ўвогуле сцвярджальнага не існуе. За рускамоўным менскам папросту не можа быць маральныя перавагі, маральныя большасці. Няхай нас беларускамоўных будзе зусім жменька маральная перавага на нашым баку. Хапае ў нас без культур яды вахцёрскіх замашак, Але ў нас застаецца яшчэ і шанец на сцверджанне, бо мы у адрозненне ад рускамоўных не пустата, мы ёсць. А яны, пра што сведчыць досвед як мінімум 100 гадоў менскай рускамоўнасці, нічым не прырастаюць, не назапашваюцца, не існуюць. Іхныя клопаты, перажыванні, старанна выпісаныя вершы, усё гэта ёсць, пакуль фізычна існуюць яны самі не стане іх, нічога не застанецца і ад іхных быццам бы здабыткаў, якія ў адрозненне ад беларушчыны ніколі не ператвараюцца ў культуру. Я іду па вуліцы і думаю пра марнасць іхная колькасная фізычная перавагі над намі і пра тое, што яны гэтага, на жаль, не ўсведамляюць. рускамоўны менск горад кантрастаў парадоксаў і алягізмаў аж да таго што зноў пачынаеш думаць пра ягоную несапраўднасць у радыё перадаюць кандовую савецкую музыку і гучаць дэкларацыі нібы цалкам узятыя са сталінскіх часоў а па вуліцы даражэзныя лімузыны снуюць каляры клямы новага стрыпты з бару Прычым усё як бы ўжываецца між сабою і складаецца ў адзінае цэлае, якога няма. Прыкметныя з'явы гораду, еўрарамонты і крамы тавараў для дому, дзе унітаз каштуе 500 баксаў. Знаходзяцца пакупнікі, хоць сярэдні заробак у краіне круціцца вакол 40 даляраў. Хто ж купляе тыя унітазы? Атрымальнікі грантаў, блізкія да адміністрацыі бізнэсоўцы, вяртанцы з эканамічнай эміграцыі нешта надта іх шмат каб стварыць прыкметную праслойку насельніцтва якому даступныя новыя рэстарацыі і стрыптызы Пры ўсім жаданні рацыянальнага тлумачэння такому разлёту даходаў і выдаткаў знайсці немагчыма так папросту не можа быць ці такога не можа быць падобна што яго і няма рускамоўны менск фікцыя, але зразумела гэта робіцца пасля змены пакалення. Калі ад усяго гэта багацця і беднасці не застаецца нічога. у перадачах вострыя брамы мы не аднойчы шукалі прычыны самаразбуральнага характару Мску. Горад пазбаўляецца ад помнікаў архітэктуры, не зважаючы на іх старасць або каштоўнасць. Горад дабівае ўласнае гістарычнае асяроддзе, каб на ягоным месцы набудаваць часцяком бязладных і відавочна недаўгавечных халупаў. Сёння Сергей Харэўскі паспрабаваў даць выніковае тлумачэнне, чаму так адбываецца. бардзюры. Гадоў 10 таму на плошчы ды прылеглых вуліцах яшчэ ляжаў брук, ад царскіх часоў. Яго павыкалупвалі, пазалівалі асфальтам. Памятаю, пісьменнік Арнест Ялугін у перастройку абураўся ў тэлевізіі, распавядаў, колькі ўсяго памятаў той брук. Курлоўскі расстрэл у прыватнасці. Яны, казаў Ялугін, знішчылі той брук, каб іхныя лімузіны не трэсла на каменнях рэвалюцыі. Уф, ад рана стомленыя, падпітыя работнікі ўбіваюць граніц старасветскіх бардзюраў ламы ашалела разгойдаюць і выварочваюць камяні, памяняюць на бетонную броўку. Навошта лагічна не вытлумачыш. Зруйнавалі стары парапет з пузатымі балясінамі ды высачэзнымі столбурамі ліхтароў, што прастаяў тут мусіць больш за паўстагоддзя. Нікому той парапет з лесвіцы не замінаў, але пераносілі траваенае кольцо ну дык заодно. А на другім баку плошчы зусім нядаўна панявечылі помнік архітэктуры 19 стагоддзя. -го былую жаночую гімназію, пакінуўшы ад яе толькі фасадную сцяну, ды да і тое надбудавалі яшчэ паверх, уровень з суседнім домам сталінскіх часоў. І гэты дом панявечылі, абабілі ляпніну ды да зруйнавалі спічасты фронтон, павесілі талеркі антэны. Нават з чырвонага касцёлу, які побач паздымалі старасветскую дахоўку, што ляжала на ім з часоў пабудовы. Цяпер выглядае нібы касцёл зусім новы у комплексе з домам ураду что дня хорошее, вечно молодый Менск. Пустопорожняя советская приказка только теперь становится зразумелой. Менск николи не постолее. Его будут вечно руйновать и перебудовывать. Спрощать, спрощать, аж на покуль он не сдятине до решты. сядзеў з прыяцелем мастаком хедрам кашкурэвічам на лаве што каля бюста дзяржынска ось кажу бачыш дом насупраць дашчэнту рэканструявалі наляпілі мансардаў нейкіх вялізных таксама паабівалі ляпныя розеткі гземсы прастаяў толькі паўстагоддзя нечакана для мяне лёс менскай архітэктуры не зацікавіў хведра паслухай сказаў ён по-твоем вось гэтая вся сталіншчына вартае параўнанне з сапраўдным еўрапейскім дойлідствам А і нават гэтыя ляпаваты хай сабе каляррытныя камяніцы расійскіх часоў. Ці ты, напрыклад, уважаеш крэўскі замак за помнік готыкі, там ужо няма стылю адно каменне, нашыя камяні з нашай зямлі у нашым краявідзе. Наш ляншафт вось што самае каштоўнае, што ёсць у нас. А гэта ён абвёў шырока рукою ад будынку КГБ па дзяржынскім і да будынку, дзе месціцца СНГ Гэта ўсё можа быць зруйнавана і беларушчына ад гэтага толькі бадай выйграе. Я хацеў быў запярэчыць, маўляў помнікі, маўляў памяць. А пра што зрэшты памяць? Чым гэтак любы нам сталінскі праспект, з якім імя скарыны ну ніяк не стасуецца. Зрэшты і да яго прыйшла чарга. Пасля пабудовы пачварнага маналіту замест даволі пекнага будынку педагагічнага інстытуту змяніўся цалкам характар не толькі плошчалі праспекту над якім цяпер плануе менавіта шэрая пачвара пэд універсітэту а ў другі бок яго замыкае выгляд маскоўскага крамля што на помніку перамогі і праўда беларускасці тут пашукае дзіўна ў тым, што гэты горад беларусы руйнуюць, як дзеці, якім у рукі патрапіла цацка. Камуністычная педагогіка тлумачыла гэтую прагу да руйнавання жаданнем дзіцяці спасцігнуць канструкцыю. Лухта, разабраная цацка нічога не каштуе дзіцячай сведомасці, бо пазбаўленая цэласнасці ўспрымання. Дзеці ломяць цацкі за спрадвечнага інстынкту да руйнавання. Гэта таксама як адрываюць лапкі казуркам ці хвасты яшчаркамі і толькі адукацыя і выхавання мяняюць маленькіх людзей і пасталеўшы яны пачынаюць кантраляваць свае інстынкты жыхарства менска сёння яшчэ не пасталела у вачах менскіх архітэктараў усё створанае папярэднікамі каштуе не болей як для дзіцёнка чужыя пясочныя кубікі ў пясочніцы падпарадкоўваючыся ўсё тым жа дзіцячым уяўленнем будуюць сёння палац на палацы у менскіх ваколіцах с дитячими вежечками, крапасными стенами. Выходит наивно и смешно, как на дитячих пляцовках. Альбо ставить потешные царкулки, как сказочных книжек. Ляповато, але кранально в своей дитячей безгустовности. А все попереднее. После руйнования одного из самых шиковных менских будинков старого вокзалу, открылись все шлюзы для охвучих нечто поломать. И нема розницы, коли и что было побудовано папярэдняя савецкая дырасейская будзе пакрысе знішчана і менск будзе даведзены да чыста ландшафту дзе самым каштоўным здабыткам застанецца камень той самы святы камень з менскага капішча што ляжыць цяпер ва ўручы музыі камянёў ён ніяк не змяніўся за тысячу гадоў з яго і пачнецца новы менск наш беларускі менск Сергей Харыўскі відавочна стаміўся выступаць у абарону менскіх архітэктурных помнікаў. Маўляў, няма зладу з гэтай стыхіяй. Таму трэба глядзець на яе дыялектычна. Можа быць, і нешта станоўчае ўбачыцца нам у тым руйнаванні. вострая брама беларускі культурны кантэкст два стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у Падобную ж выснову зрабіў і зміцер бартосік. Праўда, ён знайшоў у даўнейшай культуры унікальнае пацверджанне наканаванасці такога лёсу для Менску і ягоных насельнікаў. Менск горад цікавы, прычым не столькі для турыстаў, колькі для саміх менчукоў. Особисто для мяне самое великое менское задавальненне не тэатры і храмы, не музеі і рэстараны, а жывыя ўспаміны карэнных менчукоў, якія паспелі ўбачыць на гэтым самым месцы зусім іншы горад, з іншымі вуліцамі, з іншымі дамамі, нават быццам з іншым паветрам. Старыя менчукі удзячныя апавядальнікі. Ці не дзякуючы таму, што адрасы іх наймаладосці страчаныя для іх назаўжды. Вось што мне аднойчы распавёў пісьменнік Михась Герчык. Той час большасць нас не разумела это не разумела, як важна захаваць этой камяні, этой склепы, эту старызну, это, это гісторыя, кавалак нашай гісторыі. Там жа быў універсітэцкі інтэрнат. І там усе мы жылі мы б все прайшлі праз праз інтэрнат. Там быў вялізны пакой на 18 плохкам это интернат, но не мизия. Он же был легендарный. Он, э, одна из первых легенд была связана с тем, что первое поколение э, выпускников, среди которых были и Володя Шицик, и Женя Курто, э, и Пимен Панченко, и иншие хлопцы. Вот хлопцы, которые вернулись из войны, солдаты, и они со стипендией, со своих пенсий э, купили э, значит, на плясу воли э, этим угловым Дунае, этих тогда просим было, купили бочку пива и прикосили эту бочку в интернат. Самое смешное было не то, что они купили бочку пива, а, а то, что на, э, на 10 человек, э, которые купили это пиво и косили его, было, ног было 15, а рук было и того менее. Все это были инвалиды, так сказать, войны. И косили они, кто мылится, и кто плячом так. И устерли на другие поверх по двух велизных пролетах этой второй лестницы. Там же, там же столь была не так, как у нас там была по 4-5 метров в вышине. Вот они усперли, так сказать, эту, э, эту бочку пива, выбили шпунт, она <laughs> дала оттуда фонтаном, да кто эти подставляли, кто тазики, кто там, кто э, мишки, кто кто, поспевали ловить, полова высекла на подлогу. Э, И некий студент с доброй подачи вышел на балкон, став на карачке, а вниже по нямизе милиционер шел, так он обрахал его сверху. Усякий раз, слухаючи такие успамины старых меньшуков, я думаю, Ці не ёсць галоўная адметнасць Менску ў тым, што ён заўжды будзе горадам аднаго пакалення. Але гэта слабое суцяшэнне. Не пражыўшы тут і трох гадоў, я ўжо сам адкрыў для сябе свой спіс страчанага. На днях, напрыклад, быў знесены капітальны сталінскі будынак трамвайнага прыпынку на вуліцы чырвонай. Зрэшты вернемся да аповеду мехася герчыка, які згадвае нямігу. Вельмі прыгожая была вулачка, вядомая можна было захаваць, як цяпер захавалі стары горад, які ў сутнасці, суч побудовали на новое. Это, как вот им анекдоте, вот перед вами фонтан 16 века, реставрированный, только все лето, так сказать, закончили побудову. Можно было заховать, и это был бы туристский куток, и он был отметный, у Минску теперь нема таких. Вот, вот эта узкая улочка была забудова, да, покручастая такая, была забуркована забрукаваная і застроеная старымі будынкамі ну па 100 па 200 гадоў было там буду неміга была гандлёвым цэнтрам мінска вот там так сказаць збіраліся людзі там было вельмі много лавачак непадалёку быў ніжні базар это за які месяц разбурылі вывезлі на смецце набудавалі вам таких же будынкаў якіх ва ўсім свеце знойдзеш не было ащаднасці у не было беларускасці не было жадання захаваць Беларусь у сваім абліччю колькі разоў я чую ад людзей рознага веку але аб'яднаных жаданнем любіць менск прыкладна такую фразу ах які б мог быць наш горад калі б Далей звычайна ідзе безліч варыянтаў. Калі б царскія намеснікі не былі такімі актыўнымі у сваім жаданні бачыць за вокнамі родны тамбоў, калі б фашысты з саветамі не бамбавалі горад з такой інтэнсіўнасцю, калі б Мск не перайшоў мільённы рубеж у колькасці няроднага сабе насельніцтва, калі б не ўзнікла патрэба пашырэння немігі дзеля стварэння паралельнай праспекту магістралі калі б не прыйшлося будаваць метрапалітэн і новы вакзал і яшчэ десяткі каліп скончыць якія мне парою хочацца парадаксальнаю высноваю які прыгожы быў гэты горад калі б у ім зусім не было жыхароў недавно я ўбачыў яго такім на старым палатне мастака язэ падраздовіча плянета палацаў на гэтай плянеце пануе дрымучы лес да самага далягляду и і нібы напаміны аб былых цывілізацыях ці сляды якіх прышэльцаў над цёмным неаглядным лесам белымі прывідамі узвышаюцца дахі светлых палацаў. Але карціна мастака ўразіла мяне не столькі фантасмагарычным сюжэтам, колькі выяваю палаца пасярод гэтага лесу. Палац ледзь недакладная копія сённяшняга палацу рэспублікі. Што гэта? Адно толькі чыстае супадзенне, те гениальное прародство мастака. Сённяшнім жыхарам Менску даведацца пра гэта дзякуй Богу не ўдасца. Як кажа Адам Глёбус, параўноўваючы менскі старую вільню, у Менску ёсць яшчэ, што зносіць. міцер бартосік параўноўвае сучасны менск з драздовічавай планетай палацаў. Я ўдакладню гаворка ідзе пра рускамоўны менск пра тое, што кажучы евангельскім стылем не прыносіць плада. Найлепшы доказ гэта губернскі менск пачатку стагоддзя, таксама рускамоўны са сваімі тэатрамі, прэсай, чэхаўскімі вечарамі, бамондам, абрыўкамі вулічныя гаманы. Што засталося ад яго ў свядомасці сённяшніх менчукоў, апроч кволых сведчанняў беларускай культуры, якія ўвайшлі ў сучасныя энцыкляпедыі і школьныя падручнікі. Нічога. Выжыла і засталося, прыцягвае даследчыкаў і проста цікавая беларуская, хай сабе і зусім нязначная на тле татальнай расейшчыны. І тут абсалютны імпульс для аптымізму сённяшніх менскіх беларусаў. Ледзь не кожны з якіх з прычыны іх малалікасці ператвараецца ў культурнае героя. Беларускамоўныя ў Мску ўсё яшчэ даволі ўнікальныя. Яны чыста фізычна няздатныя ўтварыць натоўп, альбо рушыць бязладнай кучамалой сабе на пагібель. Яны ўсведамляюць сваю чалавечую вартасць і тое, што за імі маральная перавага што яны адказныя за сваю мову і за сваю культуру. А найперш тое, што яны паўтаруся, колькі б іх не было, што яны ёсць. Гэта была вострая брама